پنجمین حدیث حدیث عبدالله بن مسعود رضی الله عنه که میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن ان لله ملائکه سیاحین یبلغون عن امتی السلام فرشتگانی سیاحی گشت و گذار میکنن بر روی زمین فرشتگانی الله گذاشته روی زمین خاص یک کاری فرشتگانی خاص همونطور که رقیب و عتیب داری برای نوشتن پرونده اعمالت فرشتگانی را الله گذاشته فقط برای یک چیز چه چیزی فرشتگان چی یبلغونی ابلاغ بکنن عن امتی السلام تا اینکه سلام امت من را به من ابلاغ بکنن خاطر همین زین العابدین رحمه الله و رضی عنه شخصی را میبینه میاد کنار قبر رسول الله صلی الله علیه و سلام میکنه سلام بر رسول الله صلی الله علیه و سلام بر ابوبکر بعد میاد میگه بیا هر روز داری میای چیکار میکنی اینقدر سلام میفرسی گفت خب میام سلام بفرستم که میشته من جوابم بدن گفت که نگاه کن تویی که اینجایی اون کسی که در اون سر دنیاست اسپانیا اندلس با هم دیگه فرقی ندارید مشرق زمین و مغرب زمینی نداره برای رسول الله صلی الله علیه و سلم چرا ان لله ملائکتا سیاحین فرشتگانی هن که الله مسخر کرده بر روی زمین برای اینکه سلام ما بر رسول الله صلی الله علیه و سلم را بگیرن و بعد به رسول الله صلی الله علیه و سلم در سرای برزخی اونجا دیگه این دنیا نیست دنیای برزخی ابلاغ بکنم به رسول الله صلی الله علیه و سلم چه مجدگانی بالاتر از این به بنده که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه فرشته داره میاد اونجاست تو که بر من سلام فرستادی میگه فلانی بر تو سلام فرستاد نام نیکی از تو باشه اونجا در سرای برزخ نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم با نام رسول الله صلی الله علیه و سلم بردن بر سر زبان و صلوات و درود تو این شرف را پیدا میکنی که اونجا در سرای برزخ فرشته نام تو را بر سر زبان بیاره چیه فضیلت مکانت با همین سلواتی که در سر نماز میگی با نمازهای نافلت با غیرت با این سلوات تو داری شأن خودت را بالا میبری مکانت خودت جایگاه خودت را بالا میبری و رسول الله صلی الله علیه و در سری برزخ ابلاغ میشه و جواب را میده چه بالاتر از این که دعای رسول الله صلی الله علیه و بر من و تو باشه سلامی از رسول الله صلی الله علیه و بر من و تو باشه تو داری سلام میکنی و سلامی میابی کی داره در حق تو دعا میکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم ششمین حدیث و عن حسن بن العلی حسن بن علياس نبي رسول الله صلی الله علیه و سلم رضی الله عنهما که میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم حيث ما كنتم فصلوا علی هر جا که هستید بر من صلوات بفرستید علیه الصلاه و فان صلاتكم تبلغني فان صلاتكم بمن ابلاغ میشه میشنوم چرا نگفت میشنوم شون در دنیا خودمون نیست که در دنیای برزخه تو چطور میخوای با اون کسی که مرده از دنیا رفته صحبت بکنی الله هم جل و علا در قرآنش گفته انک لا تسمع الموت پیامبرش میگه انک لا تسمع الموت تو نمیتونی صدات اون مرده بشنونی و ما انت بمسمع من فی القبور به خود رسولش پیغمبرش داره میگه علیه الصلاه و دیگه از باب اولا من و تو حالا اون احادیث که بر سر قلیب بدری ایستادن و فلانه این اینا رو درست بفهم اینجا مشکل حل میشه اونجا معجزه بود یک واقعه خاص بود یک جایگاه خاصی همه جا نبود همیشه نبود یک بار این از باب توبیخ بود که رسول الله صلی الله علیه و بر سر اونها ایستاد این چنین صدا زد با اون خطاب و با اون سخنانش همه جا که نبود همیشه که نبود تو نمیتونی که آیه قرآن رو رد بکنی به خاطر یک حادثه ای که در یک جا فقط رخ داده قرآن ثابته قرآن تغییر پیدا نمیکنه نه معناش محکمه نیست که دو تا معنا داشته باشه انک لا تسمع الموتى تو نمیتونی مردگان را بشنوانی ان الله یسمع من یشا بله یسمع من یشا چنانچه بر سر قریب بعد پیش اومد الله اون جایی که بخواهد این قدرت و توان میده که به مرده رسول الله صلی الله علیه وسلم بشنوانه الله بشنوانه اینجا معجزه بود شد آیا همیشه بود همیشه شده میشد نه یک بار شاید هم دوبارم رخ بده ولی اصل قرآن خارج نمیشه اون معنای حقیقیش اون معنای محکمش با یک حادثه یا دو حادثه که رخ داده باشه پس سلام ما بر رسول الله صلی الله علیه و سلم بهش ابلاغ میشه در سرای برزخ نه که اینجا بر سر قبرش تو بری مستقیما صدای تو را بشنوه بخاطر همین در هر دو تا حدیث اونجا داشتیم یبلغونی اینجا داشتیم تبلغونی سلام شما به من ابلاغ می شود هفتمین حدیث حدیث ابو هریره رضی الله عنه غفر الله لنا وله ولامه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله إلي روحي حتى أرد عليه السلام هیچ کسی نیست بر من سلامی بفرسته مگر اینکه الله جل و علا روح من را به من بر بگردونه تا جواب سلامش را بدم در سرای برزخ چطور چگونه یعنی با هر سلام هر کسی در هر, جای دنیا تسلیم امر غیبی باید بشی این مسئله خارج از تصور عقل ماست چون دنیای ما نیست کدوم دنیاست دنیای برزخ این دنیا نیست دنیای برزخ و حقیقت داره و واقعیت داره و تو این پاداش رو میابی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حق تو این چنین دعایی رو داشته باشه هشتمین حدیث حدیث ابن مسعود رضی الله عنه که میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن ان اول الناس بی ان اول الناس بی یوم القیامه اکثرهم علی صلاه ان اول الناس منزل رفیع جایگاه بالا اون بهشت علا نزد الله فراموش نکنید نزدیکترین کس به رسول الله صلی الله علیه و کیه کسی که بیشترین صلوات را بر رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرسته فضیلت این ذکر فضیلت صلوات بر رسول الله صلی الله علیه و سلم درست حدیثش ده بار صبحگاه شامگاه ضعیفه ولی دلیل بر این نیست که انسان کوتاهی بکنه حالا خصوصا در باب تعلیم یعنی توصیه به تعلیم خصوصا خوندن احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ادب مفرد میخونی بخاری میخونی مسلم میخونی هی حدیثی میاد قال رسول الله صلی الله علیه و سلم فضیلتی که اهل حدیث دارن شرفی که دارن در خوندن احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ کس نداره شاید فرقه گروهی بگه فلانی رحمه الله فلانی رحمه الله فلانی رحمه الله گفته ولی ما نه میگیم قال رسول الله صلی الله علیه و سلم و کافیه که رسول الله صلی الله علیه و سلم مجدگانی میده نزدیکترین کسم کیا هستن بهش اون کسانی که صلواتی بیشتری بر رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرستن نهمین حدیث حدیث اوس بن اوس رضی الله عنه که میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن من افضل ایامکم یوم الجمعه بهترین روزی که الله از بین روزها انتخاب کرده چه روزیه روز جمعه چرا فیه خلق آدم رسول الله صلی الله علیه و دوشنبه و پنجشنبه روزه میگرفتن خصوصا دوشنبه برای چی برای اینکه در اون روز به دنیا آمدن از باب شکر و سپاس الهی روزه میگرفتن و به خاطر اینکه وحی الله برش نازل شده به خاطر قرآن سپاس قرآنی که برش نازل شده از باب شکر و سپاس روزه میگرفتن اونجا این چنین عبادتی مشروع شده و اینجا هم برای روز جمعه که آدم آفریده شده ذکری مشروع شده اون ذکر چیه صلات بر رسول الله صلی الله علیه و سلم پاداشی که گذاشته شده در این روز چیه فیها یک ساعتی است زمانی هست در اون روز برای اون بندگانی که غنیمت شمارن این روز بهترین روز ساعتی قبل از غروب قرار داده شده کسی نیست اونجا دست به دعا برداره الا که دعاش استجابت بشه اقرار تو هست دیگه به این که الله جل و علا این روزی قرار داده این چنین خلقی را در این روز آفریده از باب شکر و سپاس الله جل و علا و عظمتش داری تو یاد میکنی اقرار داری بهش وقت خودت رو میذاری به اون آخرین ساعت برای دعا کردن خب تو داری توسل میجی به اون اعتقاد درسته به اون عمل صالحه و تصدیق داری میکنی حرف و سخنان رسول الله صلی الله علیه و سلم این ایمانت دیگه ربنا اننا آمنا ایمان داری به سخنان رسول الله صلی الله علیه و سلم نشستی آخرین ساعت منتظری که خورشید غروب بکنه دست به دعا برداشتی بار الله ببخشم بار الله عفو بکن کوتاهی کردم در نمازم در طاعتم در عبادتم و این شرفی که الله داده برای این روز فیها خلق آدم آدم آفریده شد در این روز و فیه قبض در این روز الله او رو از دنیا برده و فیه النفخه در این روز است که در سور دمیده میشه اسرافیل در سور میده دنیا دگرگون میشه و فیه صعقه صعقه میشن و بعد از اون در سور دمیده میشه و دوباره در سرزمین محشر حاضر میشه فاکفروا علی من الصلات فیه پس چی یاد داشته باشید برای اینکه فضیلت این روز اون دعای مستجاب را در بیابید برای اینکه شما جز سپاسگزاران الهی باشید در مقابل این روز برتر در میان بقیه روزها که آدم در اون روز آفریده شده و الله جل و علا این روز را تر از بقیه روزها قرار داده پس بر منم در اون روز زیاد صلوات بفرستید فاکثروا علی من الصلاه فی فان صلاتکم معروضه علیه صلاتکم بر من درود بفرستید صلوات بفرستید که بر من صلوات شما عرضه میشه اونجا سلام بود اینجا صلاتم هست سلام من و صلاتمان بر رسول الله صلی الله علیه و سلم ابلاغ میشه به رسول الله صلی الله علیه و سلم اونجا داشتیم ابلاغ میشه یبلغونی تبلغنی اینجا معروضه علیه کی عرضه میکنه ملائکه سیاحو فرشتگانی هستن که دارن سلامتو رو میشنون مسخر همینن فقط فرشتگانی که تو نمیبینی بیان این صلوات را از من تو بشنون و اونجا به رسول الله صلی الله علیه و سلم عرضه بکنن قالوا یا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد ارمته. يعني یعنی بلیته فقال گفتن صحابه گفتن رضی الله عنهم اجمعین تقول رسول الله تو که بدنت پوسیده شده زیر قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الله عز وجل حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبیاء الله بر زمین حرام کرده که جسد انبیا را بپوسونه پوسیده بشه در زیر خاک حرام شده جسد انبیا بر روی زمین که حرمتش حفظ بشه پوسیده نشه خراب نشه گندیده نشه این مکانت و جایگاهی که الله جل و علا به انبیا و پیامبرانش داده دنیای برزخیه سرای برزخیه دهمین حدیث حدیث انس بن مالک رضی الله عنه ان النبي صلی الله علیه و سلم قال اكثر الصلاه علی يوم الجمعه اكثر امر یا امر نیست اكثر زیاد صلوات بر رسول الله صلی یعنی از باب امر ازتون میخواد دستورتون داره میده اكثر الصلاه علی يوم الجمعه و لیلت الجمعه لیلت الجمعه یعنی کی الان پنجشنبه است خورشید که غروب کرد شب جمعه شروع شده از غروبش صلوات بر رسول الله صلی الله علیه و سلم را شروع کنید آغاز بکنید کی دارد از تو میطلبه از تو میخواهد رسول الله صلی الله علیه و سلم اتباع کردی پیروی کردی حرفشو بر سر چش گذاشتی چی گیرت میاد قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله و لكم ذنوبكم الله تو را دوست میدارد بخاطر همین ذکرت اتباعت پیرویت از رسول الله صلی الله علیه و سلم یحببکم الله و یغفر لكم ذنوبکم گناهانتم الله میبخشه الله تو را دوست داشته باشه چیکار میکنه فرشتگان را جمع میکنه در اعلی ای فرشتگان فلانی رو دوست دارم او را دوست داشته باشید ای جبرئیل او را دوست داشته باش جبرئیل ندا میزنه به فرشتگان آسمان الله فلانی رو دوست داره او را دوست داشته باشید از اونجا هست که محبت اون شخص در بین خلائق گذاشته میشه محبوب میشه بین خلق این محبوب شدن نزد الله جل و انسان نزد الله محبوب بشه نه اینکه دنبال باشه با خود شیرینی کردن و با دل همه به دست آوردن و با رنگ ریختن پیش این و اون خودشو شیرین کنه خودشو خوب کنه خودشو خوب جلوه بده نه محبت رو الله در دل خلق میکاره میگذاره راه یافتن این محبت اتباع و پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم پیروی کردی رو راهش شدی پاتو گذاشتی روی اون جای پاش اون راهی رفتن و اون عبادتی که انجام دادن نه که دنبال آثارش باشی نه دنبال عملش باشی و او را الگویی برای خودت در اعمال خودت قرار بدی سهم میشه الله تو را دوست بداره اینجا از تو خواست که سلوات بفرستی به رسول الله صلی الله علیه و تو هم فرستادی از باب پیروی از دستورات رسول الله صلی الله علیه و سلم اطیع الله و اطیع الرسول تو در اطاعت میکنی و این چنین پاداشی هم برات گذاشته شده فمن صلى علی صلاه صلى الله علیه عشرا ده بار درود الهی یاد نیک الهی بر تو هست در امل علا ده بار یک بار درودت ده بار درود میابی یاد نیکی میابی مشمول رحمت الهی واقع میشی ينزهمين حديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغفر لنا وله ولأمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال بولي منبر رفت رسول الله صلى الله عليه وسلم قفتن آمين قفتن آمين قفتن آمين قيل يا رسول الله إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين ولي منبر رفتي سبر قفتي آمين چی شد فقال إن جبريل عليه السلام أتاني فقال جبريل ومد عليه السلام بمن؟ من چنین بهم به من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فابعده الله قل آمین فقلت آمین همهمون با توجهمون به خصوص معنای این حدیث در اینجا باشه چی داره بهمون میگه خیلی سخته من ادرک شهر رمضان ماه رمضان بیاد فلم یغفر له با اون روزه و عبادت و تهجد سبب نشه اون رمضان گناهانش کفاره بشه الله او را نبخشه چون حق اون عبادت رو انجام نداده روزه نگاه تلویزیون وقت گذرانی گذرانی انواع غذا سر سفره شب بی تهجد بی تراویح بی تلاوت قرآن رمضان رفت کاری نکرد نه قرآنی خون نه تهجدی نه خشوعی در نماز و در طاعت نه در اون روزش چگونه الله او را ببخشه فدخل النار مستحق جهنم میشه فابعده الله الله او را از رحمات خودش دور میکنه از بهشت خودش دور میکنه از خودش دورش میکنه فابعده الله الله او را دور بگردانه جبرئیل داره میگه دعا میکنه ای محمد این دعای رو کردم بگو آمین گفت آمین دعای جبرئیل و دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم بر کسانی که رمضان بیاد حق رمضان را به پاس نشمرن حقش رو ادا نکنن با اون تهجد و با اون روزه وای بر اون شخص فابعده الله الله را دور بگردانه داره جبرئیل دعا میکنه برش داره رسول الله صلی الله علیه و بر اون دعا میکنه انسان باید تنش بلرزه وقتی که این حدیث میشنوه من جزء این نفرین بشم نفرین جبرئیل اشرف فرشتگان الهی نفرین رسول الله صلی الله علیه و اشرف خلق الهی مشمول این نفرین بشم با اون غذا با اون انواع رنگ رنگ سفره با اون خشک تفریح این برو بیا نچسبم نه به قرآنم نه به تلاوتم نه به تهجدم مشمول نفرین بشم دومین شخصی که رسول الله صلی الله علیه و در حق اون نفرین کردن جبرئیل نفرین کردن و رسول الله صلی الله آمین گفتن و من ادرک ابویه او احدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فابعده الله قل آمین فقلت آمین پدر مادرت زنده باشن یا یکی از اونها ولی به اونها نیکی نکنی فلم يبرهما فمات پدر یا مادر فوت بشن از دنیا برن تو هم نیکی در حقشون نکردی فدخل النار او مستحق جهنم جهنمی بشه جبرئیل داره نفرینش میکنه فابعده الله الله را دور بگردن از رحمت خودش از بهشتش قل آمین بگو آمین رسول الله صلی الله علیه و فرمودن آمین نفرین بعدی علی کنید عقوق عقوق سبب میشه که تو مشمول این نفرین بشی بدید به پدر و مادرت سرپیچید از فرمونشون هم صدا بارا بردنت فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه الله عزت میخواد که در مقابل اونها فروتن باشی بالتو فرش بکنی نیکی و احسان داشته باشی نه اینکه پرخاشگر نه اینکه صداتو بالا ببری نه اینکه اونها رو از خودت برنجونی حتی اف هم نگی ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما صداتم بالا نبری بعد تو بیای عقوق بکنی ناسزا بگی یا صداتو بالا ببری یا سرپیچی بکنی از اونها اونها رو برنجونی و من ذکرت عنده الله اکبر نها کنید این عقوبت این نفرین که خیلی سخته من ذکرت عنده کسی که نام من بیاد فلم يصلي عليك نام تو بیاد ای محمد مصطفی جبریل داره میگه فلم يصلي عليك صلوات نفرسته بر تو فمات و بمیره فدخل النار این باید جهنمی بشه جهنمیه یعنی از الله داره میخواد که جهنمی بشه فابعده الله و الله اونم دور بگردونه از رحمات خودش و بهشتش قل آمین بگو آمین فقلت آمین منم گفتم آمین نفرین رسول الله صلی الله علیه و سلم و جبریل بر اون کسی که نام و یاد رسول الله صلی الله علیه و بیاد و زبانشو تر نکنه با اون صلوات و سلام بر رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر فضیلت داره در همون حالم عقوبت هم داره عقوبتش هم سخته عقوبتش هم جهنمه حالا این نام رسول الله صلی الله علیه و بیاد نگه بر سر زبان سلوات نفرسه چه برسه به اون کسی که بهش میگه این سنت میگه تو میگه بهتر از فلان امام میفهمی تو میگه بهتر از فلان عالم میفهمی تو میگه از آبا و اجدادمون بهتر میفهمی از شیخ فلانی بهتر میفهمی بخوش اجازه نمیده که بره تحقیق بکنه ببینه واقعا صحت داره نداره میگه الله بهمون عقل نداده درک نداده خرد نداره که بریم تحقیق بکنیم اگر قرار صلوات بر رسول الله صلی این چنین عقوبتی داشته باشه مخالفت با رسول الله صلی چی میشه و من یشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمن كسك مشاققات بكنا مخالفات بكنا بالرسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل بكنا ويتبع غير سبيل المؤمن راهي غير المؤمنين الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي قيره نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره راهش جايش كجاس جهنم كونا بترين جايقاه وساءت مصيره هنا عقوبته بر اون کسی که هم غمش اقتدا و پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست در حدیث دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم همین حدیث میفرمایند رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علی رغم انف رجل یعنی بینیش به خاک مالیده میشه خار و ذلیل بشه همون دعا و نفرین قبلی جهنمی بشه از رحمت الهی دور بشه خار و ذلیل بشه اون شخصی که نام من بیاد درود نفرسه فلم يصلي عليه ورغم ان فرجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل ان يغفر له ورغم ان فرجل ادرک عند عنده ابواه الكبر فلم يدخلاه الجنه همون حدیثه قبلی با این لفظ خار و ذلیل بشه اون شخصی که رمضان بیاد بخشیده نشه والدینش زنده باشن او را بهشتی نکنن و نام یاد از رسول الله صلی الله علیه و بیاد و درود و صلوات بر رسول الله صلی الله علیه و نفرسته اینا وسایلی یعنی از وسیله هایی که ما به الله تقرب میجوییم و ابتغوا الیه الوسیله هست این وسیله هست که ما الله گذاشته برای نزدیک شدن برای اون جایگاه والا که به رسول الله صلی الله علیه و نزدیک بشیم این ابتغوا الیه الوسیله وسیله چیه جایگاه بالا در بالاترین جا در بهشت و ابتغوا الیه الوسیله با اون عبادت ها که گذاشته شده قربات شما خودتون رو به الله نزدیک بکنید به اون جایگاهی که رسول الله در نزدیکترین جا واقع شده در بهش با چی نزدیک میشی با اتباع پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم با قربات با اون عبادتی که الله جل و علا مشروعش کرده بر من و شما خیلی الله جل و علا انکار میکنه بر کسانی که خلاف هدی رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل میکنن از باب گوش زد فقط یادآوری هست فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين الله جل وعلا در قرآن میگوید ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله شریکانی میگن الله داره كون شريكان الهي بيان، این چنین عبادت ها بر شرع بکنن مشروع بشمرن بر من الدين، که الدين دین انسان انجام بده ما لم يأذن به الله اون چیزی که الله اجازه نداده چیزی که الله اجازه نداده الله ازش راضی نیست خوشنود نیست تو چطور اون راه را میگیری اون عبادت رو انجام میدی عبادتت نگاه بکن اخلاص یه طرف متابعتت از رسول الله صلی طرف دیگر آیا الله از این نوع نمازت راضی است آیا نمازت مثل رسول الله صلی الله علیه و یا نه الله اذن لكم ام علی الله تفترون الله اذن لكم این چنین چیزی که داری انجام میدی اذن و اجازه الهی رضایت الهی و خوشنودیش برش هست یا نه این تکبیری که میگی این دعای استفتاحی که میگی این فاتحه که میخونی این سوره که میخونی اون سجده و رکوعی که انجام میدی آیا بر هدی مصطفی صلی الله علیه و یا نه خودت رو محاسبه کن مجرد یک سلوات نیست این سلوات تو رو یاری میده بر مواظبتت بر هدی و روش رسول الله صلی الله علیه و سلم سیزدهمین حدیث از حسین بن علی رضی الله عنهما اونجا حسن بن علی داشتیم اینجا حسین بن علی داریم نوه دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل میکنه که فرمودن من ذکرت عنده من ذکرت عنده فخطئ الصلاه علی نام رسول الله صلی الله علیه و سلم بیاد فخطئ الصلاة علی فخطئه خطئه خطا اشتباه نام رسول الله صلی الله علیه و اومد تو صلوات دادی اصابت کردی راه راست را گرفتی اما اگر نگفتی راه را اشتباه رفتی بیراه رفتی اگر بیراه رفتی چی میشه خطئ طریق الجنه خطئ طریق الجنه عقوبات نام رسول الله صلی الله علیه و بیاد و تو درود نفرستی راه رسول الله صلی الله علیه و باشه و راهشو نری میخوای بری بهشت با غیر از راه مصطفی صلی الله علیه و سلم والله راهت خطاست اشتباه خطئ طریق الجنه تو راه بهشت رو داری عوضی میری اشتباهی میری این راه جهنم نه راه بهشت پل سرات سرات مستقیم راه محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و بس نه راه شیخی نه امامی نه رهبری نه کسی راه راه رسول الله صلی الله علیه و سلم که حقه که راه انبیای پیشین قبل از خودش را گرفته اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتده تمامی پیامبران این چنین بودن بر اسلام بودن اسلامی که الله ازشون خواسته نه اسلام من در آوردی اجتهادات این و اون بر حذر باشیم از اینکه راه بهشت رو اشتباه بریم چهاردهمین حدیث بازم از حسین بن علی رضی الله عنهما میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن ان البخیله من ذکرت عنده فلم يصلى علی سبحان الله یعنی اینقدر فضیلت در برای صلوات اومده یعنی شما همیشه میشنوید در مورد فلان حکم و فلان مسئله ابو هریره ابو هریره اینجا شما از علی بن ابی طالب دارید از حسن بن علی دارید از حسین بن علی دارید نگفت اهمیت این قضیه بیش از 20 حدیث کی داره بهت نقل میکنه سران اصحاب و یاران این نیست که مثلا بالفرض یکی دو تا حدیث داشته باشید نه رسول الله صلی الله علیه و سلم ان البخیل من ذکرت عنده فلم يصلي علیه بخیل میخوای بدونید بخیل بخیلی که نزد الله مذمومه حقیره میدونید اون حقیر نزد الله کیه اون کسی که نام من بیاد بر من درود نفرسه علیه الصلاة والسلام الله ما را از اون دست قرار نده آدم با کوتاهی خودش در صلوات فرستادن در مواظبت بر راه و منش رسول الله صلی الله علیه و سبب میشه که محروم بشه از از فضیلت ها یه طرف و مستحق عقوبت هم بشه طرف دیگر عقوبت چی خطه طریق الجنه بخیل و حقیر بشه نزد الله و ما بقیه اون حدیثی که اومده من حديث حديث أبو هريرة رضي الله عنه وغفر الله لنا وله ولأمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم تره فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم قوم نسان يكجي بشنا ياد الله رنكنا ياد یاد الله سنايا الله أسأل الله جل وعلا بنيك ياد نكنا بعزمات ياد نكنا عظمت یاد جبروت و و بر پیامبرشون محمد مصطفی صلی الله صلوات نفرستن ولم یصلوا علی نبیهم الا کان علیهم ام مجلس حسرت ندامت پشیمانی خاری ذلت حقارت در اون سرای برزخی در اون روز رستاخیز در صحنه محشر بر پل سرات راهت بیراه هست اون چراغ به دستت نیست اون نور نداری که تو هدایت بشی والله خاری ذلت جایی بشینی که ذکر و یاد الله نباشه یاد الله و آفریدگارت نباشه چرا الله در روز پنج بعد نماز بر تو گذاشت صبح بلند بشی بیاد الله این نعمت تن و جان بهت داد بگی الحمدلله رب العالمین ظهرم بلند بشی بازم اصرم همینطور شکر و سپاس الله را بگی این سرا سرای دار فانیست وداعش میگی خداحافظی میکنی از این دنیا میری با چی میری توشت چیه توشت لهب لعب موسیقی گناه معصیت چشچرانی والله یاد الله و ذکر الله در زندگی نباشه جایش را شیطان میگیره و من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قریب کسی که یاد الله در اون مجلسش در اون بلند شدنش با بسم الله نباشه در اون از بیرون منزل لفتنش با بسم الله نباشه و توکلت على الله و استعانت و یاری طلبیدن از الله شیطان قرینشه رفیقشه یارشه یاورشه همدمشه وسوسش میکنه برش چیره میشه و من یحش عن ذکر الرحمن عقوبت سختی غافل بشی عقوبت میشی از اون ستر, ستر حفظ الهی محروم میشی اگر ذکر و یاد الله را بگی با دل و از دل الله جل و علا تو ستر میکنه تو را حفظ میکنه پناهت میده مجلسی که درش یاد و عظمت الهی نباشه و درود بر رسول الله صلی الله علیه و سلم اون مجلس پشیمانی و حسرت در روز قیامت فان شاء عذبهم اگر الله بخواد عذابشون میده اون کسانی که بیهوده نشستن و یادی را از رسول الله صلی الله علیه و سلم بر سر زبانشون نیوردن و یادی از الله در اون مجلسشون نیوردن و ان شاء غفر له شادم الله ببخش شاید و در روایت دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا فيه الله عز وجل ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم کسانی نیستن بشینن جایی یاد الله عز وجل رو نکنن و درود بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نفرستن الا کان علیهم حسرة یوم القیامه روز قیامت بر اونها پشیمانی خواهد بود و ان دخلوا الجنه للثواب الله اکبر سلوات گذاشته شده که تو رتبهات بالا بره بعد خودت این رتبه ها را نمیخوای خودت رو محروم میسازی وارد بهشتم بشی اون درجات عالی ازش محروم میشی چون خودت نخواستی چون خودت تلاش نکردی جمعه اومد سلوات نفرستادی تعنی ایستادن در معانی این حدیث خیلی مهمه انام سرسری رد نشه خودشو در اون موقف روز قیامت بذاره اون جایگاه که محتاج این سلوات و درود هاست و این اذکار